Значи, тука сме, зборуваме повторно во тој исти правец, нешто ќе се надополниме со зорица, нешто и ново може би ќе научиме и ќе чуеме. Како и да ја кажавме, едно од прашањата што таа ги постави беше од како создавал, создавал Бог. А, чи го спомнатме тој израз екс нихило, чи од ништо. Знаете, толку е прекрасно што имаме таков Бог, од ништо создава. И нас, знаете, човек може да биде толку депримиран, толку да е изгубен во овој свет на да не се изразам сега со изразот кој што често пати знае Јане да го искористи, ама на, на, на неверници, на луѓе кои што веруваат дека настанале од некоја хемиска чорба тамо, од ништо, од хаос. Толку може да биде депримиран, изгубен, да да едноставно се чувствува како да е ништо. Знаете, многу луѓе така завршуваат и во самоубиство. Ама да се знае податокот и вистината дека Бог од ништо создава, тоа е наистина прекрасно. Еве, да отвориме во битие 1.1. Значи на самиот почеток. Тука мнозина имаат проблем. На самиот почеток. И отфрлаат Библијата и Бога. Во почетокот Бог ќе создаде небото и земјата. Се, тука застануваат. Какви глупости се овие си викаат. Бог создал небо и земја. А јас па се секјавам какви се глупости беа тие Биг Бенг теорија, Кант Лапласова теорија. Ден денеска ми е во секјавање наставникот да што ни беше по географија беше еден од така построгите во училиштето со некој кај што учев и јас се тресе пред него и и се викам сега дали ќе погодам, дали ќе кажам онака како што треба да кажам. Кантла пластова теорија, се сеќавам на тоа. Како и да е, значи да, само теорија. Точно, ништо повеќе од тоа. Значи може и Борче да седне и да напише некоја теорија и ајде сега ќе расправаме, ќе се надмудруваме која теорија е онаа вистинската. Тоа е теорија. Значи, што е проблемот? Еволуцијата вика всушност, глав, главната цел неизина е Бог не постои. Тоа е главната цел. Ако Бог не постои, се што постои случајно настанало, тогаш нема причина за постојање на овој свет. Нема некоја здрава причина зашто постои овој свет. што нема причина зашто ние постоиме. Животот нема цел. Животот нема никаква вредност. И затоа се убиваат како, како животни. Буквално. Животот нема никаква цена денеска. Од друга страна, креационизмот или она што Библијата го учи, учи за креаторот, за создателот, вели дека битие прва глава, е буквално така како што е напишено. Така било. На Мојсија Бог му открил преку Светиот Дух, за да напише како било. Буквално така, така како што пишува, Бог во почетокот ги создаде небото и земјата. Значи, се што постои е со причина. И светот е со причина. Па, на крајот на Христа, ние кои што сме создадени според неговиот лик, <laughs> е, нашето создавање има голема причина и со цел сме создадени. Кажавме меѓу другото дека <clears throat> сме создадени за да го прославиме Творецот. И животот има смисла, животот има вредност. И тоа како? Значи сега меѓу креационизмот и еволуцијата не постои научен проблем затоа што еволуцијата не е наука, кажавме. Еволуцијата е теорија, туку проблемот е морален. Проблемот е од морален карактер. Како што веќе го прочита, мислам, сестра Зорица, Псалм 14.1, или може би тој другиот го читаше, ама тие се слични. Псалм 14.1, значи тоа е првиот стих кој што, односно првиот го читавме, кој е, 1.1 битие. Псалм 14.1 Безумникот рече во своето срце нема Бог. Значи, еволуционистите Библијата ги нарекува безумници. Не дека немаат интелигенција, пазите, тоа се интелигентни луѓе. Ама шоот има интелигенцијата, да кога Бог вели на друго место дека стравот од Господа е почеток на мудрост. Тоа е она што нифим фали, го нема. И така сакаат да нема Бог затоа што не сакаат да одговараат морално пред никого. И како резултат на ова нема Бог, што се случува? Се расипа. Нимите дела се гнасни, нема кој да прави добро. Господ гледа од небесата на човечките синови за да види дали има некој разумен кој го бара Бога. Сите свртеа заедно, сите се расипа, нема кој да прави добро, нема ни еден. Еве го резултатот на една ваква теорија. Нема Бог. Се е настанало случајно. Случајно и ние сме, случајно настануваат и сите настани во нашиот живот. Нема никаква поврзаност, тоа е се хаос некој. Да нема Бог, ама еволуционистите, знаете, имаше едни изрази кои што ги читав, не знам кој ги кажал, меѓутоа еволуционистите може да веруваат што сакаат, ама, ама имаат проблем да го објаснат црвенилото на образот на човекот кој ќе се кој ќе излаже, да речеме, или кој ќе се најде во некоја незгодна ситуација, односно совест, самата совест. Како да ја објаснат совест? Како да избегаат од совеста, како да ја избришат совеста? Дотвориме во Исаија 29 глава. И тоа го прават. За, зошто инако овој стик вака би гласал? 29 глава Исаја, 15 и 16 ќе читаме. Тешко име на оние што се кријат од Господа. Да се повторно овие безумници, зашто се кријат од Господа? Нели нема Бог? Совеста. Тој механизм кој што Бог го оставил. И кои во мрак действуваат, изборуваат. Еве зашто бегаат од Господа, еве зашто не им треба Бог, затоа што во мрак сакаат да действуваат, во темнина, или повеќе за сакаат темнината, Јован трета глава од колку светлината, затоа што делат им беа зли и момиле темнината. Кој не гледа и кој не позна, прави што сакаш. Кој не гледа, кој не позна, како Бог. Иеко предходно прешите, Бог гледа од озгора се, Колкаво безумство, слушате во 16 стих сега, повторно, значи безумници, безумство е во прашање. Дали се цени глината колку грнчарот, па делото да му рече на својот творец, тој не ме направи. Јас сум поигра на случајто. Замисли сега еден глинен сад и да го вика на <laughs> грнчарот, ти не си ме направил мене. случајно сум вака прекрасен, убав. Или грнецот да му рече на грнчарот, тој не разбира ништо. Колкао е ова безумство? Исаја 45 глава. 9 стих. Тешко му на онај кој се расправа со својот творец, а е сад меѓу глинени садови. Дали му вели глината на грнчарот, што правиш, или неговото дело нема раце. Кога сме кај нас, кај човекот, како на посебен начин Бог го создал човекот? Знаете, он создал се од ништо, екс нихило, од ништо. Со здивот на својата уста, како што ги читаме подосно псалмот. Ама кога сме кај човекот, да, точно повторно ние сме од ништо, затоа што и тој прав земски бил создаден предходно од ништо. Ама Бог ги искористил своите раце. Што е еден посебен момент. Посебно треба да натрага да размислуваме што сме ние толку вредни. Што сме ние во Божите очи за да Он се создаде со своето слово, мокно слово, а кога дошло до човекот да го создаде, значи да едно знаете што секојаш, секојаш кога ќе отидете да купувате било што, а она што е рачно направено има посебна вредност и најскапо рачна изработка, кој ќе ви кажа нешто. Ова е, што толку скапо се. Ова па не е индустријско производство, не е фабрички, ова е рачна изработка. Ова посебно а, производи, односно творецот уложил труд тука, знаење, уметни, умет, уметност, значи, тоа и умешност, да. Тоа сме ние. А глината да му рече на, на, на, на, на творецот, значи, нема, немаше раце, не разбираш ти ништо. Не сум јас создаден. Ја, јас сам, ја настанав случајно. Или е еден сличен стих во Римјаните 9.20. Римјаните 9.20. Такој си ти, о човеку, да одговараш против Бога. за ракотворбата, ке му рече на својот творец, зашто си ме направил така? Денска луѓето не сакаат да сватат дека се направени така, со совест, морални суштвеца, затоа што треба целта е човекот да го прослави Бог, да биде навистина морално суштество. А не затоа што сакаат да избегаат од совеста, затоа што сакаат да избегаат од својата морална одговорност, тие се измислили своја теорија, односно гаолот преку нив, за да заблуди мнозина. Дека ете, Се настанало случајно. Римјаните прва глава. Овој на овој текст малку повеќе ќе се навраќаме затоа што е суштински според мене. Римјаните прва глава 16 стих, овој е многу добро познат 16 одбрем стих, зашто јас не се срамам од Евангелието. Значи Римјаните прва глава 16. Зашто јас не се срамам од Евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува, првин за јудеец, а и за грк. Зашто во него се открива Божјата правда. Значи во евангелието, кое што е Божја сила, се открива Божјата правда од вера во вера, како што е напишено во Авакум, значи праведникот ке живе од верата. Сега внимавате? Зашто Божиот гнев, Божјата правда предходно се вели се открива преку евангелието, во евангелието. А сега Божиот гнев се открива од небото на секоја безможност и неправда на луѓето, кои со неправдата ја задржуваат вистината. Зашто ним, на тие таквите кои што со неправда, со лажни теории ово она ја задржуваат вистината, ним им е добро познато она што може да се знае за Бога. Бог им го јави тоа. Бог се открива на многу начин. Кажавме овде. Преку природата. Само што ќе погледнете кон небото, Бог се открива. И ним добро им е познато тоа. Па и неговите невидливи својства, 20 стих, неговата вечна сила и божеството можат да се согледаат од создавањето на светот, наблюдувани преку творбите. Па така, немаат изговор. Кај ќе бегаат? Немаат изговор. Јасно им е, уште при создавањето на светот, што се открива овде? Божијата вечна сила. Таа иста сила, која што е, го, го, ја гледаме во Евангелието, Евангелието е Божија сила, творечка сила, која што од нас може да создаде ново создание, таа иста сила се гледа и на почетокот, при создавањето. И сега, ако јас не прифаќам дека Бог создава од ништо, тогаш според мене Бог е немокен. Тогаш потребен е еволутивен некој период да од мене создава ново создание. Па јас кога ќе се покајам за моите греови, па сега тие греови треба да одеволуираат некако тамо, не знам, да се изгубат. Не. Инстант, Бог така ствара. Бог веднаш ги брише гревовите. Готово. Ги заборава. Ги фрла во морските длабочини. Тоа е Богот на кој што ние му служиме. Од ништо создава. Тоа е силата на неговото слово. И овие ваквите немаат изговор, може да прават што сакаат, да измислуваат 300 теории, немаат изговор. Јасно им се открива Бог. И еве, че читаме Псалм 33. Шести стих. Господовото Слово ги создаде небесата и с дивот на неговата уста целото нивно воинство. <clears throat> Девети стих. Зашто тој рече и се стана, нареди и се се утврди. Много Силниот Бог, неговата вечна сила, се открива уште при создавањето. Еве неговата вечна сила. Зошто, зошто воопшто се вика сила? Му требали на Бога милиони, милиони, милиони години од една во друга врста, творба, не знам што, па на крајот да излезат Адам и Ева. Така денска веруваат, мнозина. Тоа е така наречена теистичка еволуција. <clears throat> Делата, буквално, Божите дела од создавањето проповедаат. Знаете дека проповедаат Евангелие, 19, 19 псалм, 1 до 4, затоа немаат изговор. Небесата ја раскажуваат Божјата слава. Што раскажуваат небесата? Проповедаат Евангелие. Небесниот свод го навестува делото на неговите раце. Денот на денот му го објавува тоа, ноќта на ноќта и сообщува нема говорни јазик, каде неки се чуе нивниот глас. Да, не се слуша гласот, ама е толку силен, со други зборови. Нивната вест се расшири по целата земја, а нивните зборови до крајот на Вселената. Видете, деноје го најдов во електронска форма Куранот на Македонски, баш израдував, и најдов два како се вика тие сури нивните глави или не знам. Два извадока извадив од Куранот, значи во 2 117, значи сура втора тамо 117 стих, ќе го речеме, не знам како им се вика. Слушате го ова. Аллах е создател на небесата и земјата. И кога ќе реши за нешто, ќе рече биди и тоа токму ќе биде. Токму тира на Бог. Или 19 сура, 67 таму стих. Слушнете го Не се секјава ли човекот дека ние интересно дека ние и порано го создадовме кога тој токму не беше ништо. <laughs> не беше ништо, а ние го создадовме, од ништо го создадовме. Тоа се извадоци од куранот. Да, да, да, ја го потенцирав и тоа. Тоа е исто интересен момент. Ние. <laughs> па, дали се секјавате во Римјаните 18, 18 стих, читавме прва глава 18 стих, а не 18, него еве да се навратиме сега кој ќе. Прва глава, Римјаните значи, 20 стих. Па и неговите невиливи својства, неговата вечна сила и божеството може да се согледаат о создавањето на светот. Што мисли Боже... На што мисли божеството? А кога создаваше Бог, ние созда... тие создаваа, нели? Ајде да го направиме човекот според нашиот лик. Ако сакате да го видите божеството, божеството се откриваше на самиот почеток. И духот таму лепдеше над водите, нели? Сите се присутни на создавањето. Па, значи, прва глава ги читавме тие стикови, ама се навратив сега. Данило ме потикна на тоа, 20 стих. И таа вечна Божја сила, уште таму се гледа, и божеството. Од ништо, тоа е силата Божја. И Псалм 8, кога сме веќе кај човекот, кај самите нас, немаме ние исти предок како глушицот, како мајмонот, како што викаат. Псалм 8, од 3 до 6. Кога ги гледам Твоите небеса, делото на Твоите прсти, месечината и звездите што си ги поставил, што е човекот за да си спомнуваш за него или човечкиот син да го посетуваш? А ти го направи само малку подолен од ангелите и го овенча со слава и чест. Со која слава? Римјаните вели тамо, сите сгрешија и изгубија славата Божја. Бевме создадени со таа божествена слава. И сме создадени и со чест, и сме создадени со таа цел, повторно да го прославиме Творецот. Го постави за господар на делата на своите раце, се му подчини по неговите ноце. Зошто беше создаден човекот? Со каква цел? Да владее всушност до оваа планета. Со сите други живи существа. Како круна на создавањето, создаден во Божи лик, за да го прослави својот Творец. И како што нагласивме прво и основно еволуцијата е гјаловска творба, тоа е факт. И тоа луѓето биле потикнати да се ја оформат како теорија, затоа што не сакаат да се сретнат со Бога. За нив не сака, тие не сакаат да постои Бог кој што утре ке им суди. Не сакаат да одговараат пред никого. Прва работа. Второ, ако верувате во еволуцијата, тоеш ништо нема смисла, ништо нема цел. Вие сте случајно тука. И така завршуваат мнози на денеска се повеќе повеќе и помлади и помлади во самоубиство, си го земат животот. Зашто никаква цел и смисла нема нивниот живот. Не знаат ни од каде си, ни зошто си, ни каде ќе одат и зошто постојат. На тоа ги наведува токму ваквото размислување, еволуционистичко. И не само кон тоа води еволуцијата, меѓуто за тоа малку подосно. Да, да, да, да се навратиме на креационизмот, односно на верата во Бога како креатор. Ако веруваме дека Бог е тој кој што на почетокот ги создаде небото и земјата, и Бог создаде се со здивот на својата уста, со своето слово, тогаш ги имаме, го имаме одговорот од самото тоа на суштинските прашања кои што секој од нас си ги поставил во животот. И сите ги поставуваа. Ако прво потеклото на животот. Од каде е животот на оваа планета? Прочитавме во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Јован прва глава, она што Изорица малку го начна, Јован прва глава. Во почетокот, истиот израз. почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога. Се стана преку Него и ништо што стана не стана без Него. Во Него беше живот И животот им беше светлина на луѓето. Од каде животот? Потеклото на животот. Од Бога. Единствено од Него може да, да биде. Второ, смислата на животот, веќе спомнавме. Биде на почетокот, откако биле создадени небото и земјата, и после вториот стих што ни вели? Земјата беше пуста, се уште не исполнета, не, значи не доработено делото беше пуста и празна темнина се простираше над бездната. Забележите ги овие изрази. Ако човек не верува дека од Бога е животот, дека тоа е создадено од Бога, дека има <clears throat> цел неговиот живот, тогаш неговиот живот е пуст, празен и мрачен. Како и вториот стих што не кажува. Пуст, празен и мрачен. И може да заврши како што кажува. <clears throat> трагично без цел. А еве како човек ја добива смислата и како и јас лично сум ја добил смислата за моето постојање и мојот живот и верувам сите вие. Божиот дух се движеше над водите и Божиот дух се движел цело време од самото наше раѓање околу нас, тука бил. Со единствена цел за да може да да продре со таа своја светлина, да ни го осветли животот, да ја сватиме смислата на животот. Зашто постоиме? И Бог рече нека биде светлина и бидна светлина. И бидна светлина и во мојот и во вашиот живот, затоа сме денеска тука и затоа нашиот живот има смисла. Се доека не бидне светлина, немаме смисла во нашиот живот. А светлината е Исус, светлината е вистината. Вистината за Бога, Творецот. И која е сега разликата меѓу еволуцијата и креационизмот, односно Бог како создател? Огромна! Денеска луѓето не, не ти знаат зашто живеат, не ти знаат каде одат, ни што понатаму ни. Ништо едноставно, нивниот живот е, како што рековме, и празен, и пуст, и мрачен. Затоа што ја немаат светлината, ја немаат оваа светлина која што е уште на првите страници од Библијата. Видите зашто е значено, значи, да се верува во Бога како создател. Зошто е значено уште овде да, да со вера го прифатите се тоа. Никој од нас не бил присутен, никој жив човек не бил присутен на создавањето, тоа, за тоа е потребно вера, за да се прифати. И не само значи, смисла на животот, туку и исполнет живот. Секјават ли во Јован 10.10 10, што вели Исус? Јован 10.10. 10 за да вашиот живот има смисла, треба да биде и исполнет. А не празен, како што читавме за оние кои што не веруваат во Бога, како Творец. Во Јован 10.10 10 вели, брува првен за кралецото, потоа вели за вистинскиот пастир, мислејќи на Исуса, вели и јас, самиот Исус вели, дојдов, за да имаат живот и тоа да го имаат изобилно. Односно, друг превод вели, во сета негова полнота. Да ви биде исполнет животот. Јас кога ќе се сетам, поготово во младоста, кога, знаете, сите кои сте на школа, едва чекате да дојде 10. јуни. Распуст. И што после? Досада жива, досада да ви кажам право како јас сум ги поминувал лета, па ќе отидеш таму, не знам, 10 на дена, дорен или не знам кај, и после со другарите, табла, карти, досада. Животот не ви е исполнен како поверувам во Бога, ја немам нито една секунда од животот што беше ме досадно, верувате. Животот ви е исполнет, имате смисла зашто живеете, зашто постоите. Вредноста на животот, ова е исто многу битна работа. Ако знаете дека Бог ве создал свое рачно, <clears throat> значи навистина вредите, И уште и кажал во прво послание Коринќаните 6 глава, прво послание Коринќаните 6 глава, 19 и 20. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој е во вас, кој го имате од Бога, па не се припаѓате сами на себе си. Скапо сте купени. И така прославете го Бога во своето тело и во својот дух кој се Божи. Ние сме Божи. Ние сме скапо купени, создадени од Божите раце. Значи, негови и по создавање и подкупување. Ако ова го немаме <clears throat> на ум, тоеш нашиот живот е безвреден. Ниш, ништо не вредиме. Да, ама ќе се сетам сега на оној Девид Ашерик и може да сте огледале тоа видео колку вредиш, што е поставено 5-6 минути на, значи, на нашиот Vimeo акаунт. И тој тоа го ја кажува параболата за закупаниот бисер. И знаете, вие можете да се чувствувате не знам колку безвредни, ништожни. Ама тоа колку вредите не одлучувате вие, туку онако што ве купил. Он ја кажува цената. А он дал се за вас, за да ви има. Че ви сте непроценливи за него. Меѓутоа, ако верувате во еволуција, дека случајност е, таа вашиот живот може да има никаква вредност и да си го одземете, или пак да одзимате туги животи, затоа што животот нема вредност, и однака се случај. Видите, колкава опасност се крие во вакво едно верување, еволуцијата. <clears throat> И не само убиства, него цели и геноциди Холокауст. Од каде му е замислата на Хитлер? Од Ниче, го читал Ниче, што, што, знаете дека Ниче се, се прослал по тоа дека го убил Бог. Бог не постои. Еволуцијата вели дека најсилната раса само преживува. Селекција. Ариевската раса. То довело до страшни геноциди, до Холокаустот. Сето тоа заради еволуцијата, ваквиот начин на размислување. И не само тоа, видите, Библијата во Римјаните прва глава, кај што читавме, значи, од 16 до 20, понатаму ако продолжиме, ќе видиме дека Библијата кажува дека хомосексуализмот и другите перверзни работи се директно поврзани со верување во ваква една, една теорија. Еве да читаме. Значи, ево, 20 стих пак ќе почне. Па и неговите невидливи својства, неговата вечна сила и божество може да се согледаат од создавањето на светот, наблюдување преку творбите. Па така немаат изговор. Зашто иако го познаа Бога, че не можеш да не го видиш Бог да не го познаеш, <clears throat> не го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи зборувајќи дека се мудри, станаа безумни. Еве ги овие безумните кои што велат нема Бог. Мислејќи дека се мудри со својата интелигенција, станаа безумни. И ја заменија славата на распадливиот Бог со слики, слика слична на распадлив човек. Значи прво еве ви го идолопоклонството. Ако не верувате во Бог, ќе си создадете свој Бог, своји идоли, идолопоклонство на распадливиот човек, на птици, на четвороножни животни, на лазачи. Че значи, пазите, и на распадлив човек, тој наска мнозина дава слава на овој, на тој, на не знам кој. Име и идол. Зато Бог ги предаде според желбите на нивите срца, значи дозволи Бог на нечистота така што сами да ги обешчатат своите тела. Внимавајте. Нивко и Божјата вистина ја заменија со лага и ми се поклонуваа и служаа на созданието место на создателот, кој е благословен довека. Амин. 26 стик. Зато Бог ги предаде на срамни страсти, нимите жени го заменија природното обштење со неприродно. Мажите исто така го оставија природното обштење со жена и се распалија со сладострастност еден кон друг, правејќи мажи со мажи срамни работи, добивајќи заслужена плата во себе за својата заблуда. Ове е директна последица на еволуцијата. Еве да, да прочитаме што е хомосексуализмот хомосексуалноста, научно и медицинско разбирање е дека сексуалната ориентација не е избор. Па да, иначе има морална одговорност. Значи, пошто не е избор, нема морална одговорност, знаете, ако некојаш можда ќе слушнете по телевизија, ако гледате хомосексуалците, ќе речат, па, знаеш, таков сум сега што направам. Таков сум ја. Шо као, Бог те создал таков? Ре, тоа не ни веруваат многу во Бога туку, значи не е избор, туку комплексна интеракција на биолошки фактори и фактори на обкружување. Ова е еволуција, исто. Комплексна интеракција на биолошки фактори, гени, ова, она, мутацији, не знам што, и фактори на обкружување. Никва морална одговорност. И тука мораме да нагласиме дека и еволуционистите, и хомосексуалците Бог ги сак. Меѓутоа, Хомосексуалноста не ја сака, ја мрази, како и секој друг греф. Значи, научно и медицинско разбирање дека а, сексуалната ориентација не е избор, туку комплексна интер, интеракција на биолошки фактори, фактори на обкружување и така И што да правам јас сега таков сум? Библијата вика дека тоа е изопаченост. бидејќи не се обидува да го имаат Бога во нивните мисли, Бог ги предаде на нивниот изопачен ум, за да прават што не прилега. И да не читаме понатаму и, и лукаства, расправи, и се, се, се, се, се. И вели последниот стик таму доле, тие, не, тие ја знаат Божјата правда, дека оние кои прават така заслужуваат смрт. Па сепак не само што го прават тоа, туку им одобруваат и на другите да го прават. И денеска имате последниот стик од прва глава Римјаните. И денеска имате цела една ЕУ, Унија, која што не само што одобрува, туку законски треба да прифатите вие такво нешто, за да влезете во Вавилон. <clears throat> А новиот белгиски пример е хомосексуалност, да. Добро, како и да е, тоа е нешто друго. Да, е сега сме кај теистичка еволуција. Што подразбира теистичката еволуција? Значи дека Бог стои зад еволуцијата. Замислете ако еволуцијата е безумство, што е сега ова? Ова е хула. Бог стои зад еволуцијата. Значи, овие кои што веруваат во теистичка еволуција, велат, битие прва глава, која читате, тоа е алегорија. Не го свакете тоа буквално, тоа е алегорија. И сега тука има многу проблеми. Проблем еден, број еден. Како што кажа предходно, Бог е немокен. Кај е таа негова вечна сила? Бог е немокен. Значи, треба да се одвиваат некои си процеси на милиони, милиони, милиони години за да се создаде нешто по Божи лик да се создадат Адам и Ева. Какво безумство, стварно, имам друг збор, освен оној библијски. И сега, додатни проблеми, како што предходно спомнав. Како човек останува ново создание Тоа То наново раѓање. Да, ќе речете, па сега процес нели, 9 месеци таму. Не, осте, не, не, не зборуваме за такво рајање. На новото рајање, како се случува? Треба тоа да случува процеси, процеси, е, долги години, па ние никош нема да се обратиме ако, ако така се случува. Бог е немокен, значи и тука. Не е Бог, рековме, од ништо создава. Од еден најголем злобник тамо во затвора, убиес, не знам што, утре ќе го видите нов човек, да не ви се верува. Тоа е Бог. Создава екс нихило, од ништо. Друг проблем. Што подразбира еволуцијата? Еве, не меѓу тоа е малку однака како ја пишува тие научни кругови, еволуцијата ја опишува. Еволуцијата е промена на карактеристиките на живите организми преку генерации. Што значи ова? Еволуцијата подразбира смрт. И сега имаме тука голем, сериозен проблем. Смртта не влезе преку еден човек. Павле лаже во Римјаните пет глава. Ако Бог стои за еволуцијата и дека требало да се случуваат милиони, милиони години процеси дека да да да ми ева, тоа беше имало смрт, смрт, смрт, смрт. Еден куп додека се појава Адам и Ева. И тогаш смртта не е казна за греф плата за греф, нели? Смртта не доаѓа како последица на греф, <clears throat> туку тоа си е природна појава, Бог е одговорен за тоа. Ова е голем сериозен проблем, зошто? Зато што кој ќе дојдеме кај крстот и кај планот на спасението, што се случува? Да причитаме пред Римјаните 5 глава 12 стих, мислам дека и тој го спомна на Зорица. 5.12 римјаните. Сериозен е овој проблем. Зато како што гревот влезе во светот преку еден човек, преку Адам влезе гревот, а преку гревот смртта. Така смртта помине на сите луѓе, зашто сите сгрешија. Од кога постои смрт? После грешењето на Адам и Ева од појавата на гревот, Се појавува и смртта. А па каде да ја сместиме сега тука еволуција. Како може Бог да стои за таков еден долго траен милионски процес? И ако смртта е не е последица на гревот, тука е природна појава, тогаш зошто умрел Исус? Каде да, да, да го сместиме крстот Голготски? <clears throat> И овде испаѓа дека Павле лаже. Кога сме сега кај теистичката еволуција, спомнам еден податок. Папата Пије 12, уште 1950 година, оценил дека еволуцијата е исправен научен пристап за настанокот на човекот. Тоа истото Јован Павле II ќе го потврди 1996 а тоа денеска го зборува и новиот папа. И повикува на тоа дека кога читате Битие прва глава, сметате дека тоа е алегорија. Не стваќајте го тоа буквално. Се тука имаме страшни проблеми. И не случайно баш тие прифаќаат такво нешто кажано е во Данило дека ќе минуваат времињата и тоа многу брцнале во времињата да минуваат. Премногу. Католичката црква се залага за теистичка еволуција. Свакење кое ја прифаќа еволуцијата како научна теорија и според која не постојат причини зошто Бог не би можел да ги искористи еволуцијските процеси во создавањето на човечкиот вид. Богохулија, немам, немам друг збор. Зошто нема, вика нема причина Бог да не може да ги искористи тие еволуцијски процеси во создавањето на човечкиот вид. Таков Бог мене не ми треба. Значи јас сега треба да еволуирам во од грешник во светец под наводници. Бог не е мокен. Кај е таа негова вечна сила, тоа за која што зборува Павел? Ова е сериозен проблем, затоа што овде е на удари саботата. Само помислете. Ако битие прва глава е алегорија, кај саботата се? Кај е саботата? Затоа Бог подигнал адвентно движење, за да ги проповеда денеска трите ангелски вести, меѓу кои првата, дотвориме да во 14 глава Откровение, Че видите каков сериозен проблем е ова. Ова не е нешто со што само не лажеле во школа, знаете, онака. Чисто научно некој прашање. Не. Шести стих и видов друг ангел како лето посреде небото, имајќи вечно Евангелие. А Евангелието е таа вечна Божја сила Значи, имај, имајки вечно Евангелие за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност и на секоја племе и јазик на, и народ. Изборуваше со силен глас, бојте се од Бога и подајте му слава, на тоа сме повикани да му подадеме слава, зашто дојде часот на неговиот суд. <clears throat> Ова е она од кое што највеќе се плашат еволуционистите. И поклонете му се на кој? На Творецот на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Од каде е ова извадено? Сите многу добро знае. Од четвртата заповед, од втора Мојсија 20 глава. Поклонете му се на оној кој што создал небото и земјата, морето и водните извори. Ние како народ треба да ја воздигнеме, <clears throat> да го воздигнеме Бога Создателот и саботата нормално кој што пак овие другите ја замениле самите онака се извинувам што вака зборам саркастично можда, ама пошто се многу свети па ја го посветиле првиот ден, знаеме дека само светиот Бог може да посвети нешто. И видите сега како ова се, сето се вклопува едно во друго. Ако вие прифакете веќе еволуцијата дека е, окей, <clears throat> тоеш не е потребна саботата воопшто. Ако стои тамо и, па и од тамо ја имаат и сврлено, нели? Како четврта заповед. Чи значи, борбата во ова последно време е да се прослави Бог како Творец или она спротивното. Е, случајно смеот. видиме што ќе им одговорат. Веќе Павле, Павловите стихови го ги читавме, меѓутоа јас би сакал пак да го прочитам. Римјаните, прва глава. <clears throat> Дваести стих. Па неговите невидливи својства, неговата вечна сила и божеството може да се согледаат о создавањето на светот, наблюдувани преку творбите, па така немаат изговор. Дали Павле е еволуционист или креационист? Ги повикува на првиот стих од битие. Ги наврке на почетокот. Да му каже на тоа дека Бог создаде се од ништо. Таа му се виде неговата вечна сила и божеството. А да го пашеме Петар, видите како овие луѓе Нормално, вдахновени од Духот Свети погледнале во далеко во Знаеме дека еволуцијата, евол, е, дарвинизмот се појавува со Чарлз Дарвин во 19 век. Видете Петар што зборува во своето второ послание, Петрово, трета глава. Второ Петрово, трета глава. Од трети стих. Што вели Петар? Знаете го пред се ова, дека во последните дни у кој што ние живееме, чије последни дни се рачунаат од 1798 наваму. Во последните дни ќе се јават подигрувачи, подсмевачи, ќе се подсмеваат на религиозниот, на верниот народ, на нас. Зошто? Видите што ќе велат? Кои со своите подигрувања ќе одат по собствените страсти и ќе велат, значи, никакви морални огради немаат во животот, живеат по своите собствени страсти како сакаат, ќе се подсмеваат на верниот народ, на оние кои што се заблуделе, одат по некој тамо творец <clears throat> и ќе велат. Каде е ветувањето за неговото доаѓење? А, нели Исус ке дојде, а? Каде е? Од кога го викате тоа? Зашто, внимавајте, откако умреат татковците, се стои така како од почетокот на создавањето. Дали ова ви наликува на нешто? Се стои така како од почетокот на создавањето. Се слушнале сигурно за униформизам. Униформизам, што значи тоа? Тоа е дел од еволуцијата. Сушност, дека тоа е долг процес, знаете, ако постои еволуција и денес како постои еволуција, каде сте виделе вие преодни форми некој од мајмун кон човек? Меѓутоа, они ќе речат, тоа се долги милионски процеси, значи милионски години, <clears throat> во прашање се, значи, милиони години долг процес и затоа вие ништо не гледате. Значи, испаѓа, еве, од вашите татковци до ден денеска се стои така. Го истекнуваат униформизмот. Ама Петар, што им вели Петар? кога своеволно сакаат така, своеволно сакаат така да веруваат, тогаш за нив останува сокриено дека преку Божиото Слово се повикува на Божиото Слово, на силата Божја, небесата беа одабна и дека земјата од водата и преку водата го доби своето постојање. Ова е повикување на прва глава битие. Преку тоа, преку тоа слово, и тогашниот свет беше потопен со вода, и така пропадна. Петар ги повикува на потопот. Знаете дека еволуционисти не веруваат во, вопшто во случувањето на потопот. Униформизмот тоа значи. Значи, долги процеси, тоа процеси кои што <clears throat> како биле пред 5 милиони години, такви се и сега. Нема промена. И тоа се оди се така. И толку е, значи, бавно тоа да вие не можете да го приметите, едноставно изгледа како да се стои во место. Меѓутоа Петар ги посетува на потопот. Ова е сега катастрофизам. Мене ми е долно топло. Ако станете и тука да зборувате, <clears throat> како мене, ќе <laughs> си спотите. Да. Чи значи, тој ги насочува на катастрофизмот, на потопот. Видите, ова е битка меѓу <clears throat> дарвинизам и, и креационизам. Петар ова го предвидел, нормално, вдахнува на светиот дух, дека во последно време ќе се јават такви подигрувачи, ќе ведат каков Бог, каков Творец. И ако постои, како што викате, ми заборевам. Готово. И сега не застанува тука, Туку вели, а сегашните небеса и земјата со истото слово се запазени и се чуваат за оган. До денот на судот и погибелта на безбожните луѓе, на, ваш, на вас безумниците. Значи Петар е креационист, не е еволуционист. Но да опрашаме Исус. Дали Исус некој се повикал на битие прва глава? Мати 19 глава. <clears throat> Матеј 19 глава. Први стих, ако Исус ги заврши тие зборови, отиде од Галилеја и дојде до пределите на Јудеја од таде Јордан, и големо множество тргна по него, и тој ги оздрави таму, и фарисеите му пристапија, го искушава и рекоа, дали смее човек да ја остави својата жена по секаква причина? А тој одговори и рече, зар не сте читале дека оној кој ги создаде во почетокот ги создаде машко и женско. Отворете Битие втора глава. Исус е креационист или еволуционист? Не само што е креационист, он е креаторот. Или Матеј 24, 24.37. Овде Исус се повикува на Ноево време, на потопот го прави она истото така како и Петар, како што читате. Значи 37 стих. Како во Ноеви денови, во Ноевите денови така ќе биде придоѓањето на човечкиот син. Нас не ни треба по силен и поинаков доказ од она што го вели Библијата. Тие може да се подсмеваат колку сакаат. тоа проблемот што го имаат е морален, проблем од морална природа. Се тресат пред судијата кој што всушност е спасител. Судот за оној кој што ќе оприфати Христа како свој творец, свој спасител, свој откупител, не е страшен суд. Тоа е искупување, избавување од ова смртна грешна планета. За жал, ова еволуција направила такво зло, да дури гледате преку за жал католичката црква, која денеска се залага, како што реков, за теистичка еволуција и има обиди веќе. И не знам дали а, Лани беше тоа, мислам дека Јани читате, читаше вест дека а, Ласиера или како беше еден наш институт таму во Америка, не да проповедаат да ја прифакјат еволуцијата, односно веруваат токму во оваа теистичка еволуција. Тоа е веќе проблеми во нашите кругови. Има многу силно влијание. Овие негативни сили. А видовме дека еволуцијата е само едно безумство и ништо повеќе. Нам Бог ни дал разум, интелигенција да искористиме правилно. Бојте се од Бога и подете му слава. А стравот од Господа е почеток на мудрост. Бог кој што го започнал делото во нас и ќе го заврши. Ние да останеме верни до крајот, да останеме верни на, меѓу другото, на нашиот искупител, но и на нашиот создател и творец. Битие 1.1. Од Битие 1.1 до Откровение таму 22, последниот стих, се е вистина. Не тоа алегорија. Поготово Битие 1.1 беше ден и ноќ. И што има тука да филозофираме? А, па тоа е епоха некоја, не знам колку тамо долу. Безумство. Богохулство е тоа. Ако видовме и ако свативме. Битката е повторно околу тоа. И затоа саботата е таа која што се потенцира од нас толку време во ова последно време, а на, на другите им смета тоа. Затоа што треба да се прослави Бог како Творец. Вие не го прославувате Бога како Творец која веќе имате некоја, некој друг ден, недела, кој што вообшто <clears throat> нема врска со создавањето со Творецот. И сите оние кои што Може би не сваќаат дека саботата всушност е и печат на оправдување со вера. Поврзано тоа со еволуција или не еволуција. Бог од ништо ве создава. А вие треба да верувате всушност само. Тоа е оправдување со вера. А не еволутивен процес, знаете вие. Па тука имате различни фактори, па човечки фактор, па фактори на обкружување, па така вие станувате некој си верник. Е тоа е оправдување со дела за кој што печат е неделата, затоа што е човечка творевина. Саботата е Божја творевина. Ние сме Божја творевина, создадени за да го прославиме. Ни нека биде така во нашите животи. Амин.